Վերջին շրջանում Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները, սահմանային լարվածություն, պայքար քարագլուխ բարձունքի համար, հարակից հայկական գյուղերի հայաթափում եւ այս ամենը Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայության պարագայում հանրության շրջանում հարցեր են առաջացնում։ Հարցեր առաջին հերթին անվտանգային երաշխիքների կամ գուցե դրանց ոչ լիարժեք լինելու մասին, ինչն էլ մտահոգությունների ու կարգավորման հնարավոր տարբերակների փնտրտուքի տրամադրություններ է գեներացնում։ Այս ամենի, ինչպես նաեւ աշխարհակաղակական Քաղաքական զարգացումների ֆոնին հանրային տեղեկատվական դաշտ են նետվում իրավիճակից ելքի տարբերակներ, այդ թվում Արցախի Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու հանրակրվեի անցկացում, որպես մեջբերում եմ Ադրբեջանին Արցախի հանձնման այլընտրանք։ Արցախյան հարցի քաղաքական լուծման ինչ տարբերակներ են հնարավոր ներկա պայմաններում։ Քաղաքագետ Տարոն Հովանիսյանն այլ պետության կազմ մտնելու մասին քննարկումները տեղին չի համարում կարծում եմ այս պահին ամենայն դեպս որևէ պետության կազմ մտնելու մասին քննարկումներ առավել եւս այլ պետության, հա, ոչ հայկական, Ռուսաստանի Դաշնության կազմ մտնելու քննարկումներ եւս տեղին չեն։ Թե ինչու քաղաքագետը մի քանի ասպեկտ է առանձնացնում, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքական ցանկությունն ու կամքը Արցախն իր կազմում ներառելու մասին։ Ռուսաստանը նման քայլի չի գնացել անգամ հարավային Օսիայի ու Աբխազիայի, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի պարագաներում, ասում է քաղաքագետը։ Առաջին հերթին, եթե անգամ շատ կա ցանկություն եւ որևէ այլ երկ չկա, ենթադրենք, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը ուզում է իր կազմում ունենալ Արցախի ինքնավար հանրապետություն ենթադրենք, դարձի պատասխաններ չունենք եւ մեծ հաշվով դա ոչ է, որովհետեւ դա իրենց համար էլ բավական լուրջ խնդիրներով է հղի դա արդեն իսկ բացառում է, եթե եղել է ազատագրական պայքարը եւ շարժումը ըստեյության պայքարը նպատակը եղել է մեկ, հա, անկախացում, միավորում։ Այս պարագայում, այսինքն Արցախի բայությունը ունի իր իրավունքների համար պայքարելու, այսպես ճանապարհ անցած եւ այդ ճանապարհի վերջնակետը չի կարող լինել այստեղ համատությունը անգամ բան չէ, չեմ ասում համեմատենք Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը, այդ վերջնակետը չի կարող լինել մեկ պետության կազմից, որտեղ տիտղոսավոր ազգը այլ ազգ է դուրս գալ ու մտնել մեկ այլ պետության կազմ, որտեղ էլի տիտղոսավոր ազգը այլ ազգ է։ Նրա խոսքով չի կարելի ուղիներ փնտրելիս դիտարկել տարբերակ, թե որ պետության կազմ մտնենք, որ เป զի ազատվենք խնդրից։ Ավելի դետալային մտածելու ժամանակն է, ասում է Տարոն Հովանիսյանը։ Այնպես չէ, որ պարտադիր է մտնել Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությամբ ինչ որ խնդիրներ հնարավոր լինի լուծել, որովհետև իրենք ունեն արդեն ստանձնած պարտավորություններ, ունեն խաղաղապահական կոնտինգենտ, ունեն լայն ազդեցություն Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հետեւաբար բոլոր հնարավորությունները ունեն խնդիրները կարգավորելու բավարար հնարավորությունները ունեն եւ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել եւ ամենևին պարտադիր չէ դնել այդ պետության կազմ մտնելու հարցը, որպեսզի տվյալ խնդիրները լուծվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրային տրամադրություններին ու մտահոգություններին, ապա դրանք բնական են արկա իրավիճակում։ Բնական ու տրամաբանական է եւ այն, որ մարդիկ ուզում են լուծում տեսնել։ Իշխանությունների խնդիրն է անհրաժեշտ մեխանիզմների կիրառմամբ լուծում տալ այդ խնդիրներին եթե մեխանիզմները լավ չեն աշխատում, ապա աշխատանք տարվի, որպեսզի այդ մեխանիզմները ավելի լավ աշխատեն։ Եթե այդ մեխանիզմները բավարար չեն, ապա ստեղծվեն այլ մեխանիզմներ։ Քաղաքագետի խոսքով միանշանակ պետք է սցենարներ հաշվարկել կոնկրետ Արցախի վերջին իրադարձությունների դեպքում, թե ինչու չեն խաղաղապահներն արդյունավետ արձագանքել ադրբեջանական կողմի ագրեսիային, ինչը հանգեցրել է Արցախում նոր տարածքների օկուպացիային։ Ըստ նրա կա երկու տարբերակ՝ ամրացնել սեփական ինքնապաշտպանության մեխանիզմները, աշխատել խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող կողմի հետ, հասկանալու եւ լուծելու արկա խնդիրը։ Կան երակողմ հայտարարությամբ սահմանված պարտավորություններ եւ իրավունքներ, որոնք որոնք պետք է դնել կողմերի առաջ ադրբեջանական կողմի այդ մանիպուլյատիվ հայտարարությունները, թե Երակոմ հայտարարությունը ենթադրում էր զորքերի դուրսբերում բոլոր տարածքներից կեղծ պնդում է, որովհետև Երակոմ հայտարարության այդ զորքերի դուրսբերմանը վերաբերող կետերը ուղեկցում էին միայն նախկին խորհրդային շրջաններին, արտալղիմյան, որոնք պետք է դրանք պետք է դերության զիջվեն ադրբեջանական կողմին պատերազմից հետո եւ այդտեղից պետք է դուրսբերվեն հայկական զինված ուժերը։ Եվ դա արդեն տեղի է ունեցել։ Իսկ մյուս մասերով Արցախին վերաբերող չօկուպացված այդ հատվածին նախին լղիմ սահմաններով։ Այդտեղ նշված էր, որ որևէ տեղաշարժ զորքի չպետք է լինի։ Ադրբեջանը 2020-ի դեկտեմբերին արդեն իսկ խախտել է այդ պայմանավորվածությունը, որ որևէ տեղաշարժ չպետք է լինի օկուպացնելով Հադրութի շրջանից մնացած հատվածը։ Խծաբերդի հատվածի մասին է խոսքը, հա։ Հիմա էլ իրենք էլի փորձում են իրենց ձևով մեկնաբանել այդ արությունները եւ նոր տարածքներ օկուպացնել, նա ինչը եւ որ անում են այս պահին Փարուխ գյուղը ասկները, քարագլխի այդ հատվածները եւ այլն։ Ըստ Տարոն Հովանիսյանի հեշտ լուծման ճանապարհ չկա եւ պետք չէ ակնկալիքներ ունենալ, թե Արցախյան կառավարումը միանգամից լուծվող խնդիր է։ Պետք է թիրախային աշխատանք տանել զսպելու համար ադրբեջանական ագրեսիան։ Իսկ որ դրա հնարավորությունը կա, քաղաքագետը համոզված է։ Կարևորը աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումն է։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։